Mums ir Jēkab 4, 7. Uh, tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš beigs no jums. Tā ir tikai viena no rakstētām, noteikti ir vēl vairākas. Jo tātad, ja mēs padodamies Dievam, tātad mēs esam labi, ja? un tad mēs stāsimies pretī sātnam, un viņš beigs no mums. Dievs pārstāv visu labo, vai ne? Sātans visu slikto, un uh, sātans tad vienkārši viņam nekas cits neatliks kā bēgt. Un uh, tātad... Uh, ļaunu var uzveikt tikai ar labu, labais ir stiprāks, vai ne? Un eh, vienkārši ik pa laikam es atceros šo lietu, jo nu, visapkārt pasaulē mēs skatāmies filmus, vēl kaut ko visur. Ja viens tev sita, tev ir stiprāk jāsit pretī, ja, lai uzvarētu. Bet tā, nu, tā, tas ir sātam princips, tas nav Dieva princips. Kāds ikdienā mums vienmēr gadās, kaut, nu nevienmēr, bet bieži gadās kāds kaut ko pasaka aizskarošu, kāds eh, paraustais bizēm kādu, ja, tad eh, tas pareizais veids ir stāties pretī ar labu, aizlūgt par šo cilvēku, eh, izdarīt viņam kaut ko labu, tas vispār būs īsts savienojums viņam smadzenēs. Tā kā būsim radikāli, būsim citādāk, būsim labi, būsim tāds kā mūsu kungs, ne? Un tāpēc arī mums jālīdzinās pēc iespējas vairāk Jēzu. <clears throat> Jēzus vislabāk visu uzspridzināja labi. Lūksim, celsimies kājās. <clears throat> Mīļais debes tēvs, Varnais kungs, paldies Tev par ikvienu katru, kas šodien ir šeit. Paldies Tev, mīļais kungs, aizlūdzam par tiem, kas nevarēja šodien šeit ierasties, kas ir mājās, kas ir vēl kaut kur citur. Dārgais Dievs, palīdzi mums Tev padoties vienmēr, mīļais Dievs. Nāc Tu, piepild mūs, mīļais kungs, un Mēs lūdzam, ka Tu palīdz mums Tev slavēt, palīdz mums Tev pateikties par visu to labo, ko Tu esi mūsu labā darījis un ko Tu turpini darīt. Mīļais kungs, paldies par Tavu lielo žēlstību par tik vienu katru no mums. Dārgais Dievs, Tev vienam viss slaungots. Amen. Mēs zinām, debes Tēvs, ka tas, ko Tu esi paveicis, kungs, ir kaut kas mums līdz garam, galam neaptverams, Tēvs. Bet Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi atzinis, ka Tu mūs pirmais esi mīlējis. Kungs, ka Tu mūs velc pie sevis, Dievs, ka varam pazīt Tev, Tēvs, ka varam dzīvot ar Tev, kungs. Tēvs, un mēs to lūdzam, ka tā ir mūsu ikdiena, kungs, ka tā ir mūsu dzīve, Dievs. Tēvs, lai Tev ir tīkams, Tēvs, viss, kas šeit notiks, Tēvs, Dievkalpojumā. Lai Tev ir tīkama, kungs, tad, kad mēs iziesim ārā, kungs, un būsim savās darīšanās, kungs. Tēvs, paldies, ka Tu esi vienmēr ar mums. Paldies, ka Tu apsoli, ka Tu esi ar mums līdz pasaules galam, Jēzu. Slavu Tev pateicību. Kungs, paldies Tev. Lai Tev viss gods un slavu. Lai Tev viss pateicību, Tēvs. Tu, kas esi varans Dievs. Tiešām, kas no sākuma līdz galam Tavs esi tas pats. Kungs, slavu Tev. Ticiet to, Kungs. be tu kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varētības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa esperança. viņa vārds. Dziedi kā vēl nekad, manā sirds, lai pielūgs tavs svētais vārds. Teic to kungu, ja teic, Tēvs, mūsu gaidas, Tēvs, mūsu domas, mūsu vārdi, Tēvs. Es lūdzu, lai mēs varam pagodināt Tēvs Tev ar to, ko mēs daram, ar visu, ko mēs daram, Tēvs, lai, lai nav izņēmumu, kungs. Es lūdzu tiešām, ka Jā, ka mēs varam tik ļoti ar Tevi kopā dzīvot, Tēvs, ka mēs varam Tevi iepriecināt, citus iepriecināt, paši būt priecīgi, Tēvs, citus svētīt, Tēvs, un paši būt Tevis svētīt, kungs, palīdz mums paklausīt Tev un vienkārši gribēt tas laika, Dievs, dzīvot tā, kā Tu saki, Tēvs, palīdz mums mūsu mieslikt malā, Tēvs, un garā staigāt, kungs. Es Tev slavēju, ka ar Tevi tas ir iespējams, ar Tevi tā ir realitāte, tā, nu, tas nav tikai kaut kas uzrakstīts tās, bet tā ir tā mūsu dzīve, kungs, tev slavēja, Dievs, viss slava un viss gods tev, kungs. Lai kādas standarts mums cilvēki gribētu teikt, kāda mums ir jābūt, kur mums ir jābūt un kad jādara, mums visiem uh, ir ļoti milzīgs potenciāls. Un tas nav atkarīgs no maka piezim vai citiem labēlīgiem apstākļiem. Un es gribu uzsvērt ļoti svarīgu vienu lietu. Pēdējā laikā to diezgan daudz var dzirdēt. Bet Dievs neko nedarīs ārpus savas draudzes. Mēs varam kādu brīdi spriest, vai mēs esam Dievu griba, vai mēs neesam Dievu griba. Tas viens, ko mēs varam spriest. Es ticu, ka esam Dievu griba, un, uh, un Dievs neko nedarīs ārpus savas globālās draudzes un arī savas lokālās draudzes. Tas nenozīmē, ka varbūt ir kaut kādas lietas, kas nav labi, varbūt ir kādas lietas, kas tiek darīts nepareizes, Tas, bet tas nenozīmē to, ka Dievs draudz atliks malā un pasaulē darīs kādas lietas ārpus draudzes. Jo mēs esam tie kanāli, mēs esam Kristus mies katrā lokāla draudzē. Un uh, neticiet tiem, kas saka, ka draudz nevajag. Tā nav taisnība. Un katram kristietim draudz ir svarīgi. Ir ļoti svarīgi, kur tu piederi, ir ļoti svarīgi, ka tu piederi kad tu liec savus saknes uh, kādā uh, zemē, un es uzrunāju daudz, es no jums daudz, es esmu ļoti bieži redzējis draudzē, bet es tev gribu uzdot jautājumu, kurā draudzē tu esi? Vai tu esi, vai tu vari teikt, uh, ka tu piederi kādai konkrētai draudzē? Vai, teiksim, ja kāds uz ielas to prasīt, uh, uz kur draudz tu iet un kur ir tava draudz? Vai tu varētu tā droši pateikt, jā, tā un tā? Un ja tu nē, tad es tev lūdzu meklēt un atrast to savu vietu, un, un, un tajā vietā likt savus sakni zemē, un tikai tad tu saņems to barību. Tas ir par piederību runa. Tas ir par to, kam tu piederi, vai, tu, vai tas pieder tev, vai, vai tu apzinies, ka tas pieder tev, un līdz ar to, ja tas pieder tev, tāpat kā apsaimniekošanas jautājumā iepriekšējā darbā, kur es strādāju, Tikai tad, kad cilvēks saprat, kas tas pieder viņiem, tikai tad viņi ieguldīja resursus, ieguldīja savu uzmanību, ieguldīja savu laiku un lietas sāk kārto tikai tad, kad viņi saprat, ka tas pieder viņiem. Un liela problēma vien bieži tad, kad uh, cilvēki neliekās nezinas vai degradējās kaut kādas lietas īpašuma vai nāk, tikai tad, kad cilvēki neapzinās, ka tas patiesībā ir viņiem. Un tāpat ir arī dzīvēm. Ja tu nesaproti, ka tā ir tava dzīve, īpaši jaunieši, es uzrunāju bieži, ja tu nesaproti to, ka tā ir tava dzīve, nevis to, ko diktē cilvēki, citur, visur tev diktē cilvēki, tā ir viņu dzīve, bet dzīvo savu dzīvi. Un vēlams nodot savu dzīvi Dievam un uh, seko viņam, iepazīst viņu no savā jaunībā. Tas tev palīdzēs visā dzīvē un izvairīties arī no lielām iespējams kļūdām savā dzīvē. Bet tādā veidā skatoties par draudz runājot, es gribētu padalīties ar kādām ļoti um, domām, kas man ir bijušas. Un um, es gribu parunāt par, kas ir mūsu draudzes um, sākums. Un uh, kāds uzreiz varētu uh, pacelt roku un teikt Samuels, mācītājs Samuels. Es gan uh, tam piekrītu, jā, mūsu kā Dieva mājas draudzes ir mācītājs Samuels, tas ir sākums, iespējams, Dievs caur viņu. Bet es gribētu teikt, ka mūsu sākums patiesībā, ja mēs skatāmies globāli kā draudz, mūsu sākums ir apustuļu darbos pirmajā nodaļā, otrajā nodaļā. Patiesībā otrajā nodaļā ir sākums. Un vienmēr kādā brīdī ir jāatgriežās uz to sākumu, lai saprastu, kas mēs esam, no kurienes mēs esam nākuši un uz kurien mēs ejam. Tāpēc šodien apskatīsimies, kas mēs esam, no kurienes mēs esam nākuši un uz kurien mēs ejam. Un es uzdevu jautājumus, un lasot tos, Es uzdevu jautājumus tādus. Kā tas ir iespējams, ka 12 cilvēki plus vēl 108 cilvēki, 120 kopā, spēja izmainīt tā laika pasauli? Turklāt viņi to izdarīja bez tehnoloģijām, bez konferencēm, bez bībeles, kas ir nodrukāta versija, kāda mums viņa ir tagad noslēgta. 66 grāmatas noslēgta atklāsim pat Dievu. Un bez tā, bez telefoniem, bez ēpasta, bez uh, draudzes namiem, bez, bez tā, kā tas ir iespējams. Kā tas ir iespējams, ka viņi tik ļoti ietekmē tā laika pasauli. Viņi tik ļoti ietekmē visu apkārtējo pasauli. Turklāt tādos ļoti bīstamos apstākļos, ļoti nētos apstākļos. Viņi noceļoja tūkstošiem jūdzes kilometrus noceļoja. Viņi gāja milzīgs attālums ar kājām pa ceļiem, kas, ko viņi nezināja. Viņiem bija tikai informācija, pa kuriem viņiem bija jāiet, bet viņi izdarīja milzīgas lietas. Lasot apustuņu darbus, kādā brīdī mēs varam domāt, tas bija tad, un tagad tā nav, un tā arī noteikti, ka nebūs. Bet tā tas nav. Tā tas nav. Un es esmu uzdevusi jautājumu, kas tad ir tā degviela tai mašīnai, tai draudzēji, tiem cilvēkiem? Tad, kas bija tā degviela, uz ko viņi barojās, ka viņi tik ļoti uh, ietekmē, tik, tik ārkārtīgi ietekmīgi dzīvoja Dieva valstībai par labu un Dievam par godu. Un mums ir tas pats, mums ir privilēģijas, un es gribu atvērt, es izlasīšu, jums tur nav jātara, bet ebrejiem, vēstulē ebrejiem ir tāds interesants teikums 11. nodaļā – 39. un 40. pantā, runājot par mums. Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību un nesaņēma apsolīto, visi tur ir pieminēti daudz, daudz cilvēku, daudz ticīgo. Viņi tad, tad tie visi nesaņēma uh, liecību, nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Mēs esam tie, kur esam vēl privileģētāki. Mēs esam tie, kur Dievs ir sagatavojis kaut ko vēl labāku. Mēs, mums ir jāredz tas, tev ir jāsaskat tas, ka mēs neesam lūzeri, mēs neesam zaudētāji, mēs neesam kaut ko pazaudējuši. Patiesībā Dievs uz pēdējiem laikiem attiecinājis ar to pašu labāko. Viņi nesasniedz, viņi saka, viņi nesasniedz, tāpēc, ka Dievs mums ir sagatavojis kaut ko vēl labāku. Pasaka, vēl labāku. Skan labi. Vēl labāku. Nu tad paskatīsimies uz dažām lietām. Un tas būs apstudarbos no 1. līdz 3. pantam. Kas varbūt ir tās lietas, kas bija tā atšķirība? Pirmā līdz trešam pantam tas būs, es iesaku tev arī izlasīt viņu rūpīgi. Nākošās nedēļas laikā es jums svētdien paprasīšu, vai izlasījāt. Vai arī uzdošu tam, kas vadīs dievkalpojumu paprasīt. Izlasiet, lūdzu. Pirmā līdz trešam pantam. Apustuļu darbu. Lēn, vārdu pa vārdam. Nu, kas ir tas, kas viņas dzina uz priekšu? Un nu, to uzreiz, ko es gribu sākt. Un to var redzēt visur, visur apustuļu darbos. Var redzēt. Un tā bija lielā Kristus pavēle. Viņa ir atspoguļot Mata evaņģēlijā 28. nodaļā un es jums viņu izlasīšu. No 18. līdz 20. pantam. Lielā pavēle. Pasaka pavēle. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Pasaki, visa vara pieder Jēzum. Tāpēc Ejiet un dariet par māsakļiem visas tautas tās kristīdami tēva dēlu un svētā gar vārdā, tās mācīdam turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas viņus motivēja? Kas viņus tik ļoti uh, dzina uz priekšu? Un tas bija pavisam vienkārši. Paklausība pavēlē, kunga pavēlē, paklausība. Praktiski paklausība nes garīgu svētību. Viņi vienkārši, viņi vienkārši paklausīja. Un ir jāatšķir ieteikums no pavēles. Ja es šeit nesaka, nu, es jums iesaku iet. Un šajā vārdā iet, starp citu, ļoti, ļoti daudz. Tas ir nomirt sev, nomirt savām ambīcijām, saviem sapņiem iespējams – un iet uz turien, kur Dievs vada. Bet varbūt uh, mēs varam skatīties šo pāntu, nu jā, ejiet, mums ir jāiet, un mēs varbūt nokaram savus galvas, un kā tad es iešu, un man ir tas vai tas vai tas. Bet ir jāsaklaus vēl divas lietas, kas ir pirms šī, viena lieta pirms šīs pavēles un viena lieta pēc šīs pavēles. To saredzēt, saprast, ka Dievam pieder visvar ar to nāk drošība, drosme. Dievam pieder visu varu, un viņš, kam pieder visu varu, tad, tad lielais boss mani sūta. Tas ir viens. Un otrs, es būšu ar jums. Es būšu ar jums. Tā ir vēl viena lieta, kas nes drosmi un kas nes to spēku un patiesībā arī esot tajā vietā, kur Dievs sūta, kur liek Dievs darīt, arī tajā vietā viņš pierāda to, ko viņš ir ar tevi. Vai neras? Viņš taču bija tevī, vai ne? Nu re, pierādījums. Bet šī pavēle un šī paklausības pavēle, mēs varētu skatīties, nu jā, apustuļi gāja, bet es jums gribu parādīt vienu grāmatu, <clears throat> kur es, kad man no, ļoti nogurst prāts un kad man pazūd ticība vai kaut kā, pa kaut ko sāku cepties, es reiz meklēju šo grāmatu lasīt. Viņa gan ir angļu valdā, uh, Dievs man tādu valodu ir devis lasīt, un es viņu saprotu, un es lasu. Un tā ir uh, grāmata uh, brīnišķīga. Un tā ir uh, 2000 gadu vēsturi misijai. Un šeit ir nenormāli daudz cilvēku dzīves, caur visiem gadsimtiem, no pirmiem apstuļiem sākot, kuri gāja. Kuri gāja. Un viņi visi atsaucās uz vienu pavēlu Kristumu. Iet. Un mēs varbūt domājam, nu jā, to jau apustuļiem teica, un tad jau viņi arī gāja, viņu redzēja Jēzu. Šeit ir visi, caur visiem gadsimtiem atspoguļot spilgtākās personas no vēstures, kas gāja. Un, un ne, nedomāju, ka šeit atspoguļots viss pozitīvais, te atspoguļos ļoti daudz viņu kļūdas. Ļoti daudz no viņiem izgāzās kādā brīdī. Ļoti daudz no viņiem ā, tika arī nogalināti dēļ viņa ticības. Ļoti daudz no, bija daži no viņiem, kur pazaudēja savus ģimenes kūģu katastrofās, jo tajā laikā ceļot bija ļoti izaicinoši. Bet viņi visi paklausīja. Un viņos visos dega iekšā šī pavēle iet. Un šīs uguns, šī degviela, šis dzinējs spēks, kas viņos deg, bija man paklausība, manam kungam, Dievs, kur tu gribi, lai sēji? Un viņi visi tādi jautājumi uzdeva, Dievs, man dzīve ir tava, kungs, ko tu gribi, lai es daru? pa visu pasauli viņa staigāja. Un eh, šajā grāmatā ir brīnišķīgi stāsti. Un es, kad viņu lasu, es nevaru, nu, pazūdu <laughs> uzreiz kaut kādas liekas. Tā ir tā perspektīva, tā ir tā acis pacelšana uz augšu. Un tu saskat, ka, pirmkārt saskat, ka uh, Dievs ir darījis abrīnojums lietas. Otrkārt, uh, rodās iekšā ļoti liela vēlme saukt uz Dievu. Dievs, es arī gribu, lai man dzīves skaitās, lai man dzīve ir kaut kam vērtīgu, tavai valstībai. Dievs lieto mani. Un daudziem miljoniem brāļu māsu caur visiem gadsimtiem pietika ar vienu vārdu, ejiet. Ejiet. Un uh, viņi saprata šo aicinājumu. Iet. Un uh, nav runa, kad visi gāja pāri okeānam vai uh, uz citu valstu vai uz citu kultūru. Te ir runa par paklausību Dievam tavā lokālajā vidē sākot. Jo arī Jēzus teica, mēs drīz to lasīsim, Jēzus teica par Jeruzālemi, Jūdeju, Samariju un visu pasauli. Tā ir vietējā vide, kur Dievs grib, lai tu vienkārši atsaucies viņam. tad apustuļu darbi. Apustuļu darbos pirmajā nodaļā. Tātad pirmais ir lielā pavēle. Viens no galvenajiem, viens no galvenajiem uh, motivā, motivatoriem, <laughs> motivējušiem, kas viņus visus motivēja, viņi gāja. Nākošā lieta – ir uh, gaidīšana. Un uh, pirmā nodaļa, 7. līdz 8. pāns, viņš tiem atbildēja, es sākšu sesto. Tad tie, kas bija kopā, viņam sacīja, viņam vaicāja, kungs, vai tu šī laikā atkal uzcels Izraēlu un valstību? Viņš tiem atbildēja, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko tēvs nolicis savā pašā varā – bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un jūs būsiet mani lieciniekā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarējā un līdz pat pašam pasaules galam. Un 4. pantā, un to sapulcinās viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt tēva apsolījumu, ko jūs tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Un gaidīšana ir tas moments, uh, kad uh, gaidīšana ir uh, nevis tikai es sēžu un gaidu pieturā, nezinu, autobus nāks vai nenāks, es vienkārši viņu gaidu. Bet gaidīšana ir sagaidīšana arī. Uh, Dievs man ir kaut ko apsolījis, es no viņa kaut ko gaidu. Un tā ir tāda sagaidīšana, tā ir sagatavošana sev un gaidi. Es gaidu. Un pirmkārtām, ja es saku nevis iet, viņš saka, pavēliet, un tad viņš saka gaidi. Un ko gaidīt? Gaidīt spēku no augšas, gaidīt svēto garu. un tiek dots apsolījums, gaidīt uz ko uz apsolījumu. Un apsolījums ir 8. pantā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani lieciniekā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat pašam pasaules galam. Jeruzāleme, Jūdēja, Samarija un visu pasauli. Un interesanti, ka apsolījums, kas ir svētais gars, kas arī atnāks otrajā nodaļā, interesanti, ka svētais gars un apsolījums tik saistīts kopā ar būt lieciniekiem. Cik daudz mūsdienu kristiešu pasaulē svētais gars tiek asociēts ar jebko citu, izņemot būt par lieciniekiem. Ar labām sajūtām vai ar kaut kādiem piedzīvojumiem, bet ne, būt, ne ar to, ka būt par lieciniekiem. Jo svētais gars tika dots pirmām kārtām, lai būtu spēks būt par lieciniekiem. Būt par tiem, kas būt, lai būtu mums spēks būt par liecību. Kāda liecība tu esi un kāda liecība es esmu. Un, eh, ja godīgi, es pirmām kārtām meklētu savā dzīvē svētā gar izpausmu tikai tādā veidā, lai man liecība būtu spēcīga, lai cilvēki redz un dzird. Un, eh, lai, es, lai arī man būtu spēks, un tam ir vajadzīgs spēks ļoti bieži mūsu ikdienā liecināt tajā vidē, kurā mēs esam, liecināt, nebaidīties un teikt, ir Jēzus, ir Dievs, stāstīt evaņģēlī. Otrajā nodaļā, jo mēs varam redzēt uzreiz, kad atnāca svētais gars otro nodaļu, mēs varam redzēt, Kas uzreiz tiek, kas notiek uzreiz? Pirms tam, tātad šie 120 cilvēki sajiet istabā, un 120 cilvēki no istabai bija jābūt aptuveni šī tik lielai noteikti. 120 cilvēki ļoti daudz cilvēku, kas vienā vietā bija, viņi visi sasēdās, viņi bija vienā istabā noslēpušies, var teikt. Viņi bija Nu, tā kā var pat lasīt, ka viņi pirmā nodaļā pat iz, nu, tā kā atrada sev, kurš būs tas 12. apustuls un kaut ko uh, tagad tādas mikro uh, menedžēšanas pasākums notiek. Bet drīz nāk, uh, ir tas apsolījums, ja es tiek pacels debesīs un viņi gaida, viņi gaida, viņiem bija jāgaida. Un diezgan daudz viņi gaidīja, diezgan daudz dienas viņi sēdēja vienkārši un lūdzu un gaidīja uz Dievu. Un uh, viņi paklausīja Dievam atkal otro reizi, viņi paklausīja, viņi gaida uz Dievu. Un uh, svētais gars, kad atnāk, kas notiek uzreiz? Un tas ir viss otrā, ne, otrā nodaļa, viņi būt, burtiski eksplodē. Uh, no tās iekšējās telpas uz āru uzreiz. Un um, es izlasīšu no 1. līdz 13. pantam. Kad vasaras sāk diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepieši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūst, un piepildīja visu nam, kur tie sēdēja. Viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolēdās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāk runāt citās mēlēs, kā gars tiem dev izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visādām tautām zem debesis. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājumi savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā no galiliešu, kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu – Pārtieši, mēdieši, ēlamieši un kas dzīvoja Mezopotānijā, Jūdejā un Kapadoķijā un Pontā un Āzijā. Frīģijā un Pamfīlijā, Eģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi un ševs dzīvi apmetušies romieši, jūdi un prosilēti. Krētieši un arābi mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdam tie visi cits, citam jautājumu, kas tas, jautāja, kas tas ir, bet citi zobodamies sacīja, tajā salda vīna pilni. Un tā 14. pantā, bet Pēters nostājas ar tiem 11 tiesāk runāt un tiem sacīja. Un tur viņš prediķo, diezgan arī ļoti spēcīgs prediķis, pilnīgi cits Pēters, nekā tas, kurš bija neilgi pirms tam, kurš nodeva Jēzu apkārtējo spiedienu rezultātā. Viņš ir pilnīgi cits Pēters. Un 41. pantā, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Wow! Kad svētais gars nāk, tad mēs, kad svētais gars nāk, un kad nāk Dieva spēks un Dieva, Dieva godība, kad nāk, tad viss pavēršās no iekšu uz āru. Un um, nevis no āru uz iekšu, bet no iekšu uz āru. Un momentāli, kā nonāk svētais gars, tā momentāli viss apkārtējie tiek ietekmēti. Ar ko? Ar evaņģēlīju vēsti. Ar ko? Ar grēku apziņu. Ar ko? Ar grēku nožēlu un ar pestīšanu. Un uh, tieši tas ir tas, ko es jeb, jeb, jebkad meklētu mūsu draudzē, jebko citas meklētu šo, parādāmies ļoti spēcīgi no 15. panta. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netiks, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiemies līdzi. Manā vārdā tie ļauns garas izdzīs jaunām mēlēm runās, tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Nevesēlēm viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņems debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Tas par tām indēm un par tiem, uh, tām zīmēm, kas iet līdz arī šajā grāmatā lasot, uh, ļoti spēcīgi parādās. Bet viņi primāri nemeklē zīmes un brīnums, viņi vienkārši gāja sludināja evaņģēlī. Radās situācijas, bija slim cilvēki, viņi lūdza, cilvēki, Dievs viņus dziedināja. Un, uh, un šeit arī var redzēt, ka tie izgāja mācīja visās malās, un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Vārdu apstiprināja ar līdzējošām zīmēm. Tāpēc es arī ticu, ja mēs meklējam zīmes un brīnums mūsu vidū, meklējam, lai vārds iet ar spēku gan no mums, uh, no tevis, no manis, un es ticu, un nevajag baidīties un ļaut Dievam, lai Dievs arī darbojās savām zīmēm, brīnumiem mūsu vidū. Un viens motivējošais, vēl viens faktors, kas motivēja apustuļus. Un šī ir ļoti cita tēma, bet bija patiesība un sapratni par to, ka Jēzus nāk apakaļ. Jēzus nāk drīz. Un uh, iedomājies, ja tas bija aktuāli tad viņiem, cik gan vairāk aktuāli tam būtu jābūt mums. To, ka Jēzus nāk drīz. Un, uh, bet tā skatoties uz to visu, mēs varbūt skatāmies un teju tā lieta, kad uh, mēs varbūt ieraugam kaut kādas lietas un mēs domājam, jā, bet mums tas nav. Pirmkārt, es gribētu iedrošināt mūs uh, nedomāt, ka tas ir tikai viņiem un ka mums tas tā nav. Jo mūsu draudzē ir milzīgs potenciāls atcerēties par to <laughs> futbola komandu un atcerēties par to mašīnu mums draudzē ir ļoti milzīgs um, uh, potenciāls. Un tāpēc es gribētu mūs iedrošināt. Un arī, iespējams, es ceru, ka būs sanācis, ka kādā brīdī mums ir jāpaceļ acis augstāk uz tā mūsu problēmām, kas varbūt mums liekas kā lielākās mūsu problēmas. Un tieši saistībā ar draudz, varbūt mums tas vai tas ir vai tas nav. Es gribētu, ka mēs pacelt visu kopīgi mūsu acis uz to, ko Dievs mums rāda. Ar savu vārdu, Un vismaz viena lieta, ko es gribēju, un es prasīju Dievam, ko man darīt ar šo vārdu. Un es gribu aicināt, ka turpmākajai dzīvē, ka mēs ieliekam vienu mūsu uh, tiekšanos mērķi, to vienu mūsu tiekšanos mērķi, ka mēs visi kopīgi gaidītu uz svēto garu, gaidītu uz Dievu, lai viņš mūs darītu par ļoti ietekmīgu draudu šai pilsētā. Ja mums kaut kas arī nav um, Kā bija tas viens raksts, kad mūsdienās kāds pensionāri pāris stāstīja, nu, ka, nu, saka, mūsdienās jau, laikam runa run bija par laulību, kā jums tik ilgi ir izdevies uh, nodzīvot laulībā un tā. Un viņš saka, nu, mums mācīja lietas salabot, nevis mēs tārā un pirkt jauns. Tāpēc arī daudzās reizēs mums varbūt ir tas kārdinājums kaut kā domāt par mešanu ārā vai atmešanu, bet es gribu iedrošināt, um, lūgt un gaidīt, ja mēs varam kā vienu tādu mērķi viskopīgi lūgt, lai Dievs dod mums svēto garu. Un otra lieta, ko es gribētu, ka mēs visi arvien vairāk savās dzīvēs pārdomāt to lielo pavēlu. Jo tieši par šo lielo pavēlu daudz sēdē un domāja. Daudz sēdē un domāja. Viņi sēdē un domāja, Dievs, tu saki, ejiet, Un viņa atnāca pie atziņas, ka patiesībā es gribu paklausīt tam. Un slav Dievam visiem, par visiem, kas iet un dara. Ja tu esi tas, kas atsaukt ļoti svarīgi ir saprast to pavēlu un saprast, kur ir tavu Jeruzālem, kur ir tavu jūdē, ja tu jau esi Jeruzālēmē bijis uzticams tā, kā bija apustuļi. Un saprast, kur ir tavu jūdē, kur ir tavu samarī un kur ir tavu pasauli. Soli pa solim – Un ļoti svarīgi to ir saprast, ļoti svarīgi to ir saprast, un tajā vietā tad arī iet un būt paklausīgiem. Es gribu vienu lietu izdarīt. Es gribētu palūgt Niks, tevi aizlūgt, un Mārcis tevi aizlūgt, ja? Šo vārdu nes noslēgšu lūkšanu. Kas sirdī? Lūksim, draudz. Lūksim tātad pa vienu lietu, lai Dievs dod mums svēto garu, arvien vairāk tieši viņa spēku, lai mēs saņemam būt par lieciniekiem. Un uh, lūksim, lai viņa pavēla arī mūsu dzīvēs ir ļoti liela realitāte un lai mēs viņai paklausam. Mīļais Tēvs, paldies par to, ka Tu runā uz mums, ka Tu esi tiešām dzīves Dievs un mēs varam piedzīvot Tevi. Paldies par tām lietām, ko varam mācīties un par kurām varam pārdomāt. Un es tiešām lūdzu, ka Izejot no šī nama, mēs varam turpināt domāt par to vārdu, ko esam dzirdējuši, ka nākamā nedēļā esot savās gaitās, ka mēs varam pārdomāt un lai tas tiešām iesējās mūsu sirdīs un nepazūd. Ka mēs varam rūpēties par to, par Tavu vārdu, ka mēs varam rūpēties, ka mēs kā draudze līdzināmies Tev, daram tos darbus, uz ko Tu mūsu saicinājies. Tiešām, ka mēs varam būt kā gaisma šai pilsētā, kā kvalitatīva gaisma, kas redz. Nevis kā lampas ar izdegušam spuldzītājiem, bet kas tiešām gaismu nes šai tumsā. Paldies Tev Tās par visu, ko Tu dari. Paldies par visu, ko Tu darīsi caur mums. Tev lūdzu Tavā vārdā. Eh, dārgais Dievs, eh, paldies, ka Tu esi ar mums. Un, eh, kungs, šeit mēs esam, mīļais debes Tēvs. Pie Tevis ir vislabāk, citur mēs nekur negribam atrasties, negribam būt. Mēs lūdzam, ka Tu svētais gars mūs piepildi un vadi visās lietās. Un, kungs, tad, kad neesam droši, neesam pārliecināti, palīdz mums gaidīt uz Tevi, mīļais Dievs. Palīdz mums neskriet tur, kur skrien citi, jo viņi skrien. Uh, Varnais Dievs palīdz mums iet un rīkoties tad, kad Tu mūs aicini, tad, kad Tu mūs pamudini. Kungs, un es lūdzu, ka mēs būtu tie tās avis, kas Tavu balsi atpazīst un tikai Tavai balsī seko. Jo mēs lasām, ka daudz tiks pievilti, daudz tiks apmānīti pēdējos laikos. Kungs, tiešām paldies, ka Tu esi labais gans. Un paldies, ka tu, tav, Tavs prāts ir vadīt mūs zāļainās ganībās. Un, kungs, paldies par šo vārdu. Tas no, paldies, ka tu to atgādini. Tas no, nozīmē, ka tu gribi darīt lielas lietas mūsu vidū. Kungs, mēs gaidām uz tevi, dārgais Dievs. Paldies tev, kungs, ka katram ikvienam priekš mums tev ir plāns. Un, kungs, palīdz mums neizniekot tās dienas, ko tu mums esi devis šeit virs zemes. Paldies tev. Amen. Dievs, es Tev pateicos, Dievs, par šo iespēju, Dievs, būt kopā ar, ar brāļiem māsām šeit. Dievs, mums svētdienā, kungs, un uh, es gribu lūgt, Dievs, Tās pēc uh, zīmēm, brīnumiem. Dievs, es gribu lūgt pēc svētā gara manifestācijas, Dievs, mūsu vidū, Dievs, ka tas parādās spēcīgi, ka tas nāk ar spēku mūsu vidū, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka tā visu kopīgais augus, lai būtu, kungs, spēcīga liecība šai pilsētā, mēs katrs viens individuāli, no kurienes mēs arī esam, Dievs, un spēcīgi liecība, Dievs, gan kā kopīgi, kā draudze, Dievs. Es lūdzu, Dievs, Tēvs, lai tiešām mēs vienmēr savos, savās apziņās apzināmies, Dievs, to Tavu aicinājumu, un nevis aicinājumu, bet pavēli iet, kungs, un, un to apsolījumu, ka tā, Tev ir visa vara, Tev pieder visa vara debesīs un virs zemes, Tu esi kungu, kungs, un ķēniņ, ķēniņš, Dievs. Dievs. Un, Dievs, ja Tu saki, ja Tu pavēli mums kaut kur iet, katram individuāli, Dievs, ka mums nav jābaidās, Dievs, ka Tu zini, ka Tu esi bijis jau pa priekš, Tu zini divas dienas tālāk, Tu zini visas tās lietas, Tu zini visas iespējas, Tu zini mūsu bailes, Tu zini mūsu uh, nespējas, Dievs, Tu zini visas tās lietas, Dievs. Bet, kungs, mēs neskatītos uz tām lietām, Dievs, bet ka mēs skatītos uz Tevi, kungs, Jēzus, to, kas esi Tu, Dievs, ka Tu esi varens Dievs, ka Tu neesi nespēcīgs, ka Tu esi tiešām varens Dievs, Dievs, ka mēs arī paklausītu šai pavēlē, Dievs, katrs viens individuāli. Dievs, un arī piedzīvot tādā veidā, ka Tu tiešām esi ar mums, ka Tu tiešām esi mūsu vidū, eh, kā varans, spēcīgs Dievs, un, un kā caur mūsu dzīvēm, Dievs, mēs varam nest šo evaņģēlīju vēst, Dievs, šo liecību par Tevi, kungs Jēzu, jo arī vēlāk, kad apustuļi gāja, visi pārējie, arī farizēji un lielie reliģiskie līderi tajā brīdī, vienīgais, ko viņi varēja pateikt – ka viņi varēs nospriest tikai par to, ka viņi, ir, ka viņi nav mācīti, ka viņi nav baigi izglītot, bet ka viņi ir bijuši ar Jēzu. Dievs, un es lūdzu, ka tas tāpat arī būtu ar mums, un es lūdzu, kungs, arī par dziedināšanām, es lūdzu, kungs, par atbrīvošanām, Dievs, es lūdzu, kungs, par, par uh, atjaunošanu, Dievs, par visām citām lietām, Dievs, mēs arī to lūdzam, Dievs, ka tas arī parādītos mūsu vidū, Dievs, arvien vairāk, kungs, Dievs, jo uh, Šajās dienās, kungs, ir tik daudz cilvēku, kurus slimo Dievs, un ir tik daudz slimības, kurus vēl pat nespēja ārsts pateikt īsto cēlonu un iemeslu, un, bet, kungs, tu esi tas, kas var dziedināt un kas dziedina Dievs. Es lūdzu, ka arī mums dziedināšana mūsu vidū parādītos, Dievs, ka šīs mūsu kalpošanu Tev, Dievs, un, un ka tās vārds, kas izskan, Dievs, arī iet ar nākt līdz tās zīmes, un ka Tu palīdzētu mums mūsu vidū. Kungs, palīdzēdams ar zīmēm, kungs, ar, ar apstiprināt mūsu vārdu, Dievs, arī ar to, ka tiek un notiek izmaiņas Tēvs, un tas viss, lai Tev par godu. Kungs, Jēzus, slāvās, lai Tavs vārds Dievs. Es lūdzu par katru brāli vai māsu, kas šodien jūtās nomāks vai ir kāda nospiesta sirds, kungs, lūdzes, lūdz par viņiem, Dievs. Tu esi tas, kas ir dots šajā brīdī sirdīs, Dievs, un es lūdzu, ka Tu būtu tas, kas mierina, kas iedrošina, kas paceļ, kas stiprina, Dievs. Kungs, tiešām, jo daudz reizes ir mūsu dzīvēs situācijas, kuras mēs nespējam kontrolēt, Dievs. Dievs bet tu esi Dievs, kam pieder visa vāra, Dievs. Tu esi Dievs, kam pieder visa, gan debesīs, gan virs zemes. Un, kungs, tu esi klātesošs katram vienam, kam ir salauzs gars, katrs viens, kas ir izmiss, Dievs, tu esi klātesošs. Mēs lūdzam, Dievs, lai katrs viens no šeins neiziet, Dievs, tāds pats. Kungs, lai paliek nastas, lai paliek smagum, Dievs, kungs, lai tos tu paņem, Jēs. Paldies Tev, kungs, es Tev pateicos. Un vādi mūsu Dievs. Es lūdzu, lai mūsu sirdīs dzīvot dzīvi tiešām šī lielā pavēla. Un es lūdzu, lai mēs gaidītu uz Tavu svēto garu, Dievs. Es ticu, ka mūsu sirdīs Tu jau mājo svētais gars, ka Tu esi mūsu vidū, bet mēs lūdzam, Dievs, par spēku no augšienes. Spēku no augšienes, Dievs, kā apkārtējie cilvēki no, no padures, no, no, vienalga, no kurām vietām, ka tie arī varētu dzirdēt viņu valodā, viņiem saprotamā veidā, Dievs, ka tiek pasludināts Tavi lielie darbi, Dievs, un kad viņi arī redzētu to, viņi, viņi tiešām spētu tikai vienīgi prasīt, kas tas tāds ir, es arī to vēlos. Jūs, ka mēs varētu pasludināt evaņģēlī to labo vēstu, ko tu esi paveicis pie krusta, un ka tu esi dzīvs un klātesošs Dievs. Mēs Tev lūdzam, Dievs, mēs lūdzam pa visām draudzēm Latvijā, Dievs, šajā brīdī arī, kungs, mēs paceļam viņas, Dievs. Mēs lūdzam, lai arī visās draudzēs nāk Tavs spēks no augšienes ar vien vairāk, Dievs, lai katra draudz, katrā pilsētā būtu par sāli, par iedrošinājumu, Dievs. Dievs kungs, un, un par, par liecību tēvs, par spilgtu gaismu, Dievs, tumsā, Dievs, kas spīd, Dievs tēvs. Es lūdzu, Dievs, ka Tu katru draudz pārvērst no, no, par intra, no intravertu uz ekstravertu, Dievs, ka mēs būtu tiešām tie, kas skatāmies tālāk, mēs skatāmies uz ār, Dievs, mēs, mēs ieraugam arī apkārt, gan brāzes, gan māzi, mēs ieraudzam arī tālāk, Dievs, par sevi, Dievs, ka mēs paceļam galvas uz Tevu, Tēvs, un savus acis. Paldies Tev, kungs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.